السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بدو tuendelea kwenye hadithi zetu za maudhui ya nikah لو إن شاء الله تعالى hadithi يا الخامس والستون حديث يا ستين نتان يقول المؤلف وفقه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهون فإن الأنصار يعجبهم اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو خرجه البخاري وإسلامه ندين dini ya ni dini yenye samaha yenye rahma yenye fusha Uislamu sio dini ya kuwagandamiza Waislamu au kwamba imekuja kuwatia dhiki watu kuwaharibia maisha yao la Uislamu ni dini inayotoka kwa hakimin alimin khabir subhanahu wa ta'ala Kwa hivyo Uislamu haukumbana mwanamke ukamfanya kama mtumwa wala haukumwachilia rebwe haukumwachilia rebwe mwanamke bila ya mchunga bila ya kumtunga abadan Uislamu ni dini ya katikati imekaa katikati haukumfungua kama mwanamke kumwambia fanya takalo akarebwe bila ya mtunga wala haikumfinya kama mtumwa imemweka katikati katika hali ya wastani na hii ndio uzuri wa dini yetu kwa hivyo mwanamke asije kadhania kana kwamba yeye kwenye Uislamu ni mfungwa hana ruhusa kufanya lolote la la la hizo mafhumu mbaya zinaotoka kwa aadaa ulislamu ili wanawake watamarrad wakiuke mipaka ya Allah hiyo ndio malengo yao lakini ukitazama ahwal au hikam za hii sharia utaona wazi Uislamu wakati wa kusahilisha umesahilisha na wakati wa kukaa sawa sawa kwenye mstari inamweka mtu kwenye mstari wa sawa na dalili yake ni hii hadithi katika adili adilla za kuonesha uzuri wa Uislamu ni hii hadithi ya Aisha radhiyallahu anha asema annaha zaffat imra'atan ila rajulin min al-ansar Aisha radhiyallahu anha zaffat imra'atan alimpamba msichana alimpamba msichana ila rajulin min al-ansar ambaye alikuwa ameolewa na mtu wa kiansar wa Madina Aisha akampamba akamtengeneza akampeleka kwa mumewe akampeleka kwa mumewe فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumuuliza Aisha ya Aisha ma kana ma'akum lahun mlipokuwa mnampeleka bi harusi kwa mumewe hamkuwa na upuzi upuzi wa harusi mchezo mchezo wa harusi fa innal ansara yujibuhum lahu mimi najua watu wa Madina wenyewe wanapenda sherehe sherehe na nyimbo nyimbo za harusi hamkufanya rajahu al-bukhari huyu imra'atan قوله البسيمة زفت امرأة زفت معنى يعني أهدت عروسا زفت يعني أهدت ألمبليك كما هدية عروسا ونمك إلى زوجها كممه ووالمتاريشة كم بامبا كم تنجنيزا كيشا كم بليكية منه معنى زفت ويوزفت معنى يعني أهدت أهدت عروسا ألمبليك بيروسي kwa mumewe imra'atan huyu biharusi nani imekuja kwenye riwaya alikuwa ni yatima msichana yatima kanat yatima fi hijriha alikuwa kwenye ulezi wa Aisha radhiyallahu anha alikuwa amemtukua huyo yatima hakika kike yuamlea na mtoto mwenyewe ni wa jamaa yake familia yake min qarabatiha wewe ni msichana wao nyumbani akamchukua Aisha akamlea mpaka akampa mume akampeleka kwa mumewe na jina lake huyo msichana alikiitwa Al-Fari'a bintu As'ad ibn Zurara ni msichana wa As'ad ibn Zurara sahabi almaruf ule alikufa vitani sasa Aisha akachukua msichana wake akamlea mpaka akampa mume akamwozesha ndio huyo imraa aliyotajwa hapa hakutajwa jina lake lakini imekuja fi amali abi sheikh rahimahullah kwamba jina lake humsichana al-fari'a bint as'ad ibn zurara radhiyallahu anha <clears throat> bwana harusi nani rajulun min alansar haikuja kwenye riwaya jina lake lakini ni mwanamume wa kiansar ni mtu wa Madina ndio alooa huyo msichana sasa mtumi toba takuwa anaona nyumbani kwake sherehe sherehe watu wanapamba wanafanya fanya fanya na Aisha ndio aliochukua kikombe kuongoza hiyo masala na kumpeleka kwa mumewe ndio maana akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ya Aisha ma kana maakum lahu kipindi mnampeleka biharusi kwa mumewe hamkuwa na nyimbo nyimbo kidogo jaa fi lafz min hadithi Jabir riwaya Jabir radiyallahu anhu mtume alimuuliza Aisha hal ba'athtum ma'ahu mughanni hamkutefuta mwimbaji wa kike akamtuma ndio akamtumbuize pao kwa mume akampeleka kwa mume fa innal ansara yuhibbuna lahu minajua ansara wanapenda penda ngoma e, nyimbo nyimbo za za sherehe sherehe kama hizo hamkutefuta akamwambia ha, hatukuwa na mwimbaji wa kike basi mtume akamwambia mara nyingine la ungetefuta lao ba'athtum man yughanni fayaqulu atainakum atainakum fahayuna wa hayana wa hakadha sasa nyingine tafuteni mwanamke kidogo kutumbuiza tumbuiza msimpeleke biharusi kete namna ile hakuna sherehe hata kidogo la yani hainasib na hiyo hali ya sherehe akamfundisha kisha na illa akamwambia fa innal ansara yuhibbuna lahu mimi najua watu wa Madina wenyewe wanapenda sherehe sherehe na nyimbo nyimbo za sherehe neno maana yake قوله aliposema ma kana ma'akum lahu ay allahu almubah lahu anaikusudia mtume kwamba hamfanyi sherehe za harusi aikusudia nini allahu almubah zile sherehe ziloruhusiwa ule upuzi wa harusi ulioruhusiwa kwa mfano min dharbi duf amaanisha hivyo eh hamkuwa na matari mkipiga matari kidogo wa inshadu shi'r na kuimba mashairi alladhi laysa fihi ithm mashairi ambayo kwamba hakuna madhambi hakuna uchafu yani yale mashairi yanayosoma kwenye ile harusi yasikue na uchafu awe nasifu mwili wa mwanamke au ni matusi ushambulia jamii hii ah, hayo haifai la yajus lakini lao wataimba mashairi yao ya kawaida ya kutumbuiza biharusi hapo hawakatazwi kina mama kufanya hivyo hususan jinsi ya mwanamke huwa anapenda upuzi upuzi kwa harusi sikaa sisi wanaume wanaume tofauti mwanamume kimwambia Allah hata hana time yake lakini mwanamke ni kiumbe tofauti maumbile yake yeye anapenda penda mambo ya anasa anasa na mambo ya kuruka hapa na pale na mambo ya kuimba imba hii maumbile yao na ndio maana Uislamu ukawaruhusi kipindi cha furaha ya harusi wafanye au Eid au siku ya Eid la maana kwa kina mama kufanya fanya e, ashara kama hizi au sherehe kama hizi za kikawaida قوله البسمة يعجبهم الأنصار يعجبهم الله يعجبهم أي يحبون الله wanapenda sherehe kusherekea sherekea mambo wanapenda ansar maarufa almadina madina منذ zaman toka zamani mambo mawili Madina ilikuwa kitangaa eh toka zamani alghina walkhamr na maka ilikuwa ishtahara almut'a nikah almut'a ilikuwa zamani ya maka na huko ilikuwa kumeenea khamr na nini mughania qaina Qaina waitwa Qainat waimbaji wa kike na ndio ndio yale mambo ya maajabu Imam Shafi alisema aliyoona Madina moja ni hilo Imam Shafi aliposema nilipokwenda Hijaz nilipokwenda Madina katika mambo yalionishangaza mambo matatu jambo la kwanza sema nilimuona sheikhun kabirun fi sin yajri wara alqaina kabir mtu nahaza 90 sana amefika miaka 90 na nimeenda Madina na muona mtu umri huo anafuata kisichana kidogo cha imba yuko nyuma yake mwenyewe oh apumba huko kimfuata ile msichana barabara yote asema mamshaka mama ameshangaza yashangaza kweli kwa sababu mzee wa miaka 90 utarajia na shahwa utarajia na shahwa ikiwa bado huyo umri huo na bado wende mvisichana ina maana ni mtu mwovu ina maana ni mtu mwovu ndio maana asema haya mambo yamemshangaza umri alionao huyu afuata wasichana barabarani wakiimba la shaka haya mambo ya kushangaza na jambo la pili alilosema aliliona Madina likamshangaza asema nilimuona jadda raaitu jadda nilimuona mwanamke amekuwa nyanya ashaitwa bibi wa umruha 20 sana miaka 20 amemshangaza eh asema nashangaa huyu mwanamke miaka 20 ashapata mjukuu aitwa nyanya Kef akaulizwa akasema kwa sababu mama yake aliolewa miaka tisa alipotia mwaka wa kumi mamake akazaa akizaa mtoto yeye mama alikuwa na miaka kumi akizaa mtoto na yeye msichana wake akamwozesha miaka tisa itakuwa umri wa mama nga 19 mtoto wake msichana wake kitia miaka kumi apata mjukuu na yeye atimiza miaka 20 apata mjukuu na yeye ametimiza miaka kama mambo aliyoyaona maajabu Madina yani kwamba walikuwa wana ndoa za mapema wana ndoa ndogo za mapema na jambo la tatu mmelisahau sasa hii hadithi fihi fawaid fi hadha alhadithi fawaid hii hadithi iko na fawaid alula faida ya kwanza ya hii hadithi الحديث دليل على جواز اللهو المباح في الأعراس حديث دليل يكونيش به فا له يعني أناسة أو شريه المباح مباح في الأعراس كوني مهروسي كوبي مدوفو كويمبا يمبا ونهاكي لا معنى في هذا كوني هروسي لا حرج لكن بشرط بشرط ma lam yuaddi ila tarki wajib hizi sherehe zisipelekee kuachwa jambo la wajibu kama sala sema oh leo tunakesha bwana tunakesha kesha na kesha ya harusi sasa ndo mpige kesha mpaka swala alfajiri msahau la au wanawake wanakesha ya mchana ndo adhuhuri isiswaliwe alasiri isiswaliwe kwa sababu mimi niko holini la majuz hapa ikipelekea sherehe kuharibu sala kuacha sala hiyo lahu haitakuwa mubah itakuwa haram sasa haiwi tena mubah itakuwa haramu au ila tar au ila fi'li ma yunha an imma ile sherehe isababishe wewe uache wajibu au ikusababishe wewe kufanya lilokatazwa ikiwa ile lahu itakupelekea uparage haramu hiyo lahu pia sasa itakuwa haramu kwa hivyo si kwamba mwanamke ameatiliwa rebo yafanye atakalo aa umepewa ruhusa ya kusherekea kwa kipimo na hii ndio uzuri wa Uislamu haukuachili free na haukubani unakuweka katikati kwenye khairul umur lidhalik wanawake wasifanye mubalagha oh wanaume hawataki tusherekee la la hatuja hawatu wanaume hawajakataza na pia vile vile wanaume wasifanye tashaddud wakawafinya wanawake katika kila sherehe hakuna kwenda la mayambari al-alas kuwa katikati kiumbe cha mwanamke si kiumbe cha kufanywa hivyo maumbile yake ni sherehe sherehe na kurukaruka maarufu na kucheza cheza huko na huko sasa ukimfinya sana pa kwenye mambo yake kimaumbile utaharibu na ukimwachilia sana utaharibu kaa katikati zile sherehe za za mubah mwachilie zile sherehe za haram mwambie hii hauendi kwa sababu nimesikia kuna haramu fulani pale ndani hadha huo hivyo ndivyo muamala aula zaidi kufanya kwa hivyo alhadithu dalilun ala jawazi lahwi almubah fi alaras ma lam yuaddi ila tarki wajib au fi'li muharram ثانيا katika faida za hadith وفيه مشروعية إعلان النكاح وفيه مشروعية i'lani النكاح hadithi yaonesha sharia au ni sunna kutangazwa nikah نكاح hutangazwa vipi kwa hii lahu hii lahu ndio hufanya mahali kujua kuna harusi yani yale matari yakipigwa na zile shairi zikisoma hiyo ni tangazo tosha kuonesha kwamba kwa fulani kuna harusi kwa hiyo sharia imeruhusu harusi itangazwe kwa nini hikma gani iko hikma kubwa sana kutangazwa ile lahu ya harusi sifikiri ni lahu peke yake ni lahu yenye maana ni lahu ambayo kwamba sharia imeiruhusu kwa faida yake tapigwa matari kutaimbwa imbwa ili umma ujue pale kuna msichana ametoka ameolewa mahikma yake ulama sema hikma yake hatta tathbuta huququl mar'a wa hurmatuha ndio zile haki za ndoa za ule mwanamke zithubutu na heshima aanze kuheshimika sasa kwenye jamii maana ana mume sasa akiolewa kwa siri amekufa mume pa kuna haki gani itathubutu kwake watu hata wajui kama ameolewa watu wenyewe akwambia ah twashangaa wao ameolewa kumbe hajui kama ameolewa sasa zile haki zake zaweza kupotea mwanamke kwa sababu ameolewa kwa siri nikaha haikutangazwa na vile vile hurma ya yule mwanamke iza ikapungua anayemuona katamrushia sasa atakumuoa hajui kama ameolewa kwa hivyo akisha kutangaziwa harusi yake kwanza wanaume atakaoweza tena kwenda kumuulizia kwisha huruma yake itabakia pili lau atakufa au chochote au nafaka hukuku zake zaweza kudaiwa mtu aweza kudai haki za mwanamke kwa sababu ndoa yake ilikuwa wazi haikufanywa kwa siri haikujulikana na mtu kwa hivyo hiyo ni hikma katika hikma za sharia kuweka harusi ijulikane mtaani hapa kwamba fulani ana harusi wala haraja fi hadha wala mane na kinacho kinachotambulisha harusi sana ni ile lahu ile matare ikipigwa na ile kasida <clears throat> kwa hivyo hayo mambo mazuri ambayo yana hikma ni mambo ya mubah lakini yenye faida yetu ya kisheria wala hakuna ndoa za siri siri ndio maana ulama wakaharamisha ndoa za siri siri majus zipelekea baadaye maafa na mimi nikizungumza ndoa za siri manake kuna darasa alfajiri hapa nimezungumza baadaye wengine wakaanza kama ku, kuulizia na ku, kushtuka au kulaumu Ita, wakaniambia kwamba itakuwaje nikienda nikioa mimi mke wangu nimwambie wewe umesema ndoa ya siri haifai sasa wengine tufanya siri kwa maslaha ukimwambia mke wako ndio kuoa tena itakuwa balaa nyumbani itakuwa fitna itakuwa fujo mimi maudhui yangu haiko huko sisi mada yetu haiko hapo mada ni kwamba ndoa itangazwe sikukwambia uitangazie kwa mke wako wa kwanza sijakwambia hivyo yeye hata siwe shore yake mimi nazungumza kule unakooa mtaani wajulikana umeoa watu wa ule mwanamke wajua umeoa msichana wao si siri simaanishi mke wako wa kwanza ajua ama hajui shore yako ajue sijue hayo haituhusu inautuhusu ni kule unakooa wajulikana wao wakwa watu hiyo yatosha ni ilan si lazima uje mtangazia mkeo nyumbani eh unajua leo mmeoa ah mayalza hiyo inategemea maslaha na mafsada kikiwa kuna maslaha umwambie utamwambia kama unaona kuna mafsada utamwambia baadaye ukisha kuoa katulia sasa baadaye utamwambia mafi mushkila lakini kuficha kwa maisha la yajuzu la yajuzu utaruhusiwa kuficha kwa muda fulani kwa sababu kile kipindi mwanaume atayarisha harusi ya pili huwa kuna fujo zaidi huko nyuma sasa aweza kuficha kipindi kile akisha kufanya akdi kule sasa akabainisha kwa mke wake wa kwanza kwamba kulikuwa kuna mwenzako amekuja na ثالثا katika fawaid za hadith وفيه مشروعية خروج المرأة من بيتها للمناسبات المباحة كالأعراس كالأعراس وفيه حديث حديثي كتكفيدة حديثي يونيشا خروج المشروعية خروج المرأة من ممروس ونمك كتوك من بيتها نمبانيكواك للمناسبات المباحة كوين دا كوين مناسبة زا مباحة كالأعراس كما هروسي كما هروسي ونمك مكوان بيها بانا mimi nataka kwenda harusini haina haja mkatazi mkatazi yani labda kwenda kwake harusini kutakudhuru kutasababisha madhara pale nyumbani hayo mambo mbali hapo una sababu lakini wewe haupingiki yeye akienda haudhuriki chochote mambo yako amekutayarishia kile kitu chako ashakutayarishia amekwambia mwendani wangu amenalika harusi nami takwenda kushirikiana na wendani wangu wanawake ku, kusherekea harusi si katika tabia mzuri kumkataza si katika khuluq mzuri si katika maarufu kumkataza Allahumma illa ujue kwamba hiyo ni harusi ya munkar sawa kuna munkar utafanyika pale ndani sawa sawa lakini kama hakuna munkar wowote basi sheria yamruhusu mwanamke kutoka nyumbani kuhudhuria mnasaba za wanawake wenzake kama harusi angalia tazama hapa Aisha ni mke wa nani mtume afdalul bashar khairul bashar habibullah alayhi salatu wasalam lakini hakum hakumkataza mke wake kushuhudia harusi tena akamwambia mumepeleka na mwimbaji eh maana nyinyi mapenda penda sherehe hizo amkumbusha Aisha yani mara nyingine kama mkufanya fanyeni eh angalia khuluqi alionayo mtume alayhi salatu wasalam kwa hivyo haina u, urujula wanaume sio kwamba ati kukataa kila uambiwalo la wanaume sawasawa ni kuiswibu haki na mwanamke madamu amekuomba kwa kwa uzuri ataambia mimi nataka kwenda kushuhudia munasaba fulani wa sherehe yetu ya harusi si tabia mzuri kumkataza si vizuri Allahumma illa uwe na sababu wewe ni mgonjwa unahitaji huduma mtoto mgonjwa anahitaji huduma na wewe huwezi kumhudumia ma, na mambo mengineo basi la haraja fi dhalika kwa umemkataza kwa sababu wa ila si vizuri haipendezi si haramu lakini haipendezi si muamala mzuri na sisi tumeambiwa tuamilane na wanawake kwa uzuri waashiruhunna bil ma'ruf na si katika ma'ruf kumnyima sherehe zake za kisheria aliruhusiwa kwenda wamkatazia nini isipokuwa ikiwa huyo mwanamke hajui kutoka vizuri hana hijabu vizuri hajistiri vizuri yujifukiza yujitia manuketo ah hapo utamkataza kwa sababu sharia imekwambia umkataze lakini akitekeleza masharti ya sharia yote akatoka kama sharia inavyomtaka atoki ah hapo si vizuri kumkataza kwa sababu ni kama wamfinya sasa hukuku zake zingine ambazo kwamba Uislamu umemruhusu kwa hivyo ni lazima tuwe na mipango asiachiliwe kutoka atakavyo yeye na sio kila harusi umkataze mkataze zile harusi ambazo si mzuri mruhusu zile harusi mzuri na mpatie mwambie ukichunga sheria za, za dini utatoka usipochunga sheria za dini la hapo sawa sawa ama kumfinya moja kwa moja katika hali yote kuna kama baadhi wanao hakuna ruhusa ya kwenda harusi hata moja hautakwenda maliza maliza ujue bwana kwenda harusi ni ujue kuingia ndoa hakuna ruhusa kushuhudia harusi hata moja la hadha min aljahl huu ni ujinga ni mtu asofahamu sharia ni mtu asofahamu kiumbe cha mwanamke hajakifahamu vizuri tazama hapa mtume alimwambia mke wake alivyoamiliana naye ameamiliana naye vizuri amemruhusu akampamba bi harusi akampeleka kwao wakatoka wakaenda akamshindikiza tena akaambia mngetafuta na mwimbaji akawashindikiza huko eh hadha hizo ndo khuluq alikuwa nazo mtume alayhi salam na na mtume ana wivu ana ghera ya dini kukuliko wewe wewe unajifanya una wivu sana kwenye mambo kama haya la mtume Muhammad ndo hakuna aghyar kuliko yeye ana ghera zaidi kwa lakini kwa sababu hapa hakuna mipaka ya sharia iliyovukwa ikivukwa mipaka ya sharia na mwanamke sasa utamkataza bila shaka rabi'an katika fawaid za hadith وفيه musharakatu almar'ati ghayraha min an-nisa'i fil afrahi wa ghayriha yajuzu mwanamke kushirikiana na kuhudhuria mahali pana wanawake wenzake mkusanyiko wanawake wenzake ambapo ni katika munasaba wa furaha wa harusi musharakatu almar'a ghayraha min an-nisa'i fil afrah katika munasaba za furaha za harusi au mengineo wafihi katika faida zingine ya hadithi ya tano muraatu a'rafi an-nas bima la yukhalifu shar'a Allah ta'ala muraat kuchunga kuchunga arafu za watu dasturi na mila za watu sharia yetu ya Kiislamu imechunga mila za watu mila za jamii hii imechunga bishart bima lam yukhalifu shar'a Allah ikiwa mila ya ile jamii haijakhalifu Uislamu lakini ikiwa mila ya jamii yenu imekhalifiana na Uislamu hapo tutakataa kwa mfano angalia hapa ilipokuwa mila ya kiansar ni kusherekea harusi na kupiga matari na kuimba imba wanawake tumia kuwafinya akawaachilia tena akawakumbusha mumefanya lahu yenu kwa hivyo hii yaonesha uislamu wachunga dasturi za watu madamu ile dasturi haijakhalifu dini usienda ukawaoa watu ukawaondoshea desturi zao zote hii ni, kutoelewa ukiwaoa watu fulani au wewe ukaolewa na mtu fulani chunga desturi za kule ulipooleka zile desturi zikiwa hazipingi sharia hata kama nyinyi hamkuzoea fanya hiyo ndio kuamiliana na watu vizuri fanya madamu jamii ile desturi zao ni hivyo na ikiwa dasturi yapinga sharia mwanamke asema oh sisi kwetu hatukuzoea kufanywa hivi au kuzoea sasa basi zoea sasa kwa sababu ulipokuwa kwenu ulikuwa huna mume sasa una mume lazima uyazoea mume hadha hu mafundisho ni hivyo kwa hivyo mtu kila mmoja aseme na mwane utaolewa mwanangu utaenda kwa jamii nyingine na desturi zingine Uislamu haukuja kuondosha desturi umechunga desturi za watu kila kaumu desturi zao zimehifadhiwa na dini ila ikikhalifu sharia sasa mwambie mwanangu madamu yale ulioambiwa kule uliyokuta hayapingi na Uislamu fanya kwa sababu jamii hiyo ndio desturi zao wawe ghairu wawe kwa mfano kando na sharia kando na sharia na sharia imelazimisha lakini tufaradhie kwamba hakuna dalili ya kwamba mwanamke ni wajib amtumikie mumewe kwa mfano hakuna dalili japokuwa ziko tele sio ikiwa hata hakuna dalili kwa mwanamke amtumikie mumewe tutawaambia dasturi zetu sisi kutumikiwa na wanawake kwa hivyo tutamlazimisha mwanamke sasa kwa sababu jamii yetu yatumikiwa na kina mama kwa hivyo itakuwa ni wajibu sasa kwa mwanamke kufuata dasturi ya pale alipoleka kwa sababu haijakhalifu sharia na jamii zetu huku ni kwamba mwanamke huwa na nyumba yake shughulikie nyumba yake wala hakuna mwanamke mmoja anayefahamu kwenye mazingira kama haya kwamba ati yeye je hukumu lake la kunumikia mume ati si lazima hii ni fikra yaletwa kwa nguvu yaingizwa kwa nguvu hata watu walikuwa hawaijui wallahi sasa yaletwa kwa nguvu kwa kampeni nyingi kwa sababu kuna malengo mengine watu wanayataka ya mwanamke kwa hivyo Uislamu unachunga ada ikiwa ile ada haijakhalifu sharia ikiwa dasturi zenu za khalifu sharia hakuna kusema oh madamu dasturi yetu kwa mfano mwanamke ameolewa ana stara yake na heshima yake hajawahi kwenda wazi maisha yake mwanamume kimoja mwambia ah sasa itabidi wate ninja ninja utawacha ninja utavaa ukienda kwenu sisi jamii zetu wanawake wetu hawajifiniki uso ah hapo tamba hapo utasamehe la la madamu hii dasturi yenu inaendana kinyume na sheria hapo sitofezi hapo hafai mwanamke kumtii mume la yajuzu kwa sababu hapo hakimtii mume wake amemuasi Allah au mume wake amwambie dasturi yetu sisi wanawake na wanaume tunakula pamoja tunakutana mahali pamoja tunaonana pamoja vile familia moja hii ndo dasturi huku ulipoolewa kwa hivyo utafanya la hadha la yajuz hiyo ni dasturi mbovu inaupingana na sharia kutaketije watu wamoja wanaume huku wanawake mahali pamoja hadha haram majus lidhalika hapo mwanamke akikataa ni sawa kwa sababu mila hapo imekiuka sheria hakuna kufuata mila kuigandamiza sheria hiyo si sawa na hii ni kaida muhimu na imegombanisha watu wengi sana baina mume na hususan mume na mke wallahi utasikia mambo mengine wakaha fadhaih mimi nastaajabu mwanamume gani hivi anatamani ati mwanamke wake ende wazi yani wewe umemwona mwanamke umemuoa amejihifadhi ndio kumsaidia hiyo barabara waenda mbio kumkashifu wallahi huyu ni mtu akili yake yani ni duni kabisa ni mtu akili hakuna kabisa subhanallah ajib lakini ahwali ziko tazisikia ومع الاسف الشديد لا شك هذا من الجهل lakini hapa hakuna ruhusa kumtii mwanamume kabisa kwa sababu inaendana na kinyume na mafundisho ya sheria ya mwisho katika faida za hadith وفيه جواز اتخاذ المغنية للنساء في الأعراس وفيه جواز شريع مرهوس اتخاذ المغنية للنساء ونواك كويك مينباجي وكوينبيا روسيني في الأعراس روسيني يجوز ما في مشكلة فتغني يولي منامك كوانايمبا بالأشعار المباحة مشاير مزور يكم تنبيز بيروسي almunasiba lilakhlaqil islamia ikiwa yale mashairi yanaendana na dasturi zetu waislamu na akhlaq zetu ikiwa ni mashairi machafu ya kuelezea mambo ya ndoa kwa ndani na kukashifu mwili wa mwanamke na mwanamume na kukufurushiana vijembe wanavyofanya kina mama sahila hadha haram ma yajuz la yajuz hadha lidhalika madina kulikuwa kuna waimbaji wawili mmoja akiitwa hamama na mmoja akiitwa Zainab na hawa ndo wale jaria walikuwa kiimba siku ya Eid Bakar alipoingia akawasuta mmoja alikuita Hamama na mmoja akiitwa Zainab walikuwa tughannin sasa huyu Zainab alikuwa imekuja kwenye baadhi ya riwaya kwamba yeye ndiye alikuwa kiimba imba kwenye sherehe la basi na hakuna ubaya akitaka ujira pia apewe alipo ujira wake kwa kutumbuiza wageni la maana na hii ni pande ya kina mama msisemi wanaume wanaume hadha yumna man'abata Sizungumze wanaume. Na ndio maana mtume aliwaambia wanawake hamkupeleka mwimbaji ala ala aliwaambia wanaume hakuambia wanaume. Maana si mambo ya kiume haya. Ama <laughs> mambo ya kiki. Wanaume henda walima kishika njia kenda zao. Wakaenda akida kishika njia kenda zao. Kina mama vile maumbile yao wapenda sherehe sherehe ndio maana sharia ikawaruhusu kwa hivyo hakuna ubaya ittikhadhul lin linnisa fil a'ras kujiwekea waimbaji wa kike harusini fatughni bil ash'ar al mubaha aimbe mashairi mazuri mubah al munasiba lil akhlaq al islamiyya yatanasibiana na tabia za Kiislamu hapo hakuna ubaya hakuna ubaya ikiwa hatakuwa matusi au kushambulia mke wa mtu au kusifu mwili wa mwanamke au mwili wa mwanamume mashairi kama haya haram majuzu kwa hivyo la basa bidhalik na ndo maana mtume alimuuliza Aisha kwenye riwaya ya Jabir fahal ba'athtum ma'aha mughanniya mulimtumbuiza harusi mkampeleka na mwimbaji akamuuliza kabisa mwimbaji mlikuwa naye Aisha akamwambia tulikuwa hatuna akamwambia basi mara nyingine mkimpeleka harusi kwake tukueni mughanni mwenye kuwaimbia waimbie atainakum atainana atayana fahayuna fahayakum atainakum akamtaja paka na usulubu wa kuimba uslubu mashairi fulani aseme yani nyimbo za sherehe kwa hivyo hakuna ubaya wanawake kumuita mwanamke kwenye sherehe ya harusi kumtolea mashairi mazuri kumuimbia mashairi mazuri kutumbuiza waliokuja kwa mashairi mazuri au labi harusi la haraja fi hadha mambo ya kike maarufu wala hawakatazi wanawake kuimba kwa sauti zao na kutumbuizana kwenye sherehe kama hizi Uislamu haukukataza bora tu wasivuke mipaka ya sheria kusitangamanwe waume kwa wake sisi ufanye hayo sisi halika harusi ma, ma, majukwani wanaume ndio wapiga ngoma wanawake utesa wanaume ndio kwa mavijo wanawake utesa udhu billah hadha khana wa fujur hayo mambo ya fujur wal khana na uislamu huungi lakini baina yao wanawake wao kwa wao kwa kuna mwanamke mmoja ajua kutoa mashairi vizuri akasimama akatumbuiza wanawake wenzake la maana fi hadha لأن الأنصار يحبون له كما يقول الله تبعنا واكي وكي أنصار ونبند له حتى ونواكي ونجين ونبند بيا مانبويا له له لا مانع في هذا كيفو إذن بعض فوائد زهي حديثي شكينا إيموجة فوبي تمرزي حديث يا ستين حديث يا ستين أسمى المؤلف وفق الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميبوكي أبو هريرة وممتومي صلى الله عليه وسلم أسمى إذا قعد بين شعبها الأربع إذا قعد أو رواية إذا جلس إذا تمعنا موجة إذا قعد mwanamume أكيكا baina shu'abiha al-arba baina viungo vinne vya mwanamke mwanamume ukienda ukakalia viungo vinne vya mwanamke au sehemu nne za mwanamke wa alzaqa al-khitana bil khitani na akagusanisha akaambatisha mahali ya kutahiriwa yeye mwanamume akagusanisha na mahali ya kutahiriwa mwanamke faqad wajaba al-ghusl hapo imekuwa ni lazima ukaoge janaba wewe mwanamume na yule mwanamke nyote wawili lazima muoge janaba hii hadithi yaonesha balagha alikuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumia balagha ya hali ya juu na fumbo la hali ya juu lakini maana yake malengo yake yajulikana na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwingi wa haya na ndio maana mambo ya haya huyazungumza kwa uslubu wa haya kama hivi katumia fumbo hapa amekani ametumia kinaya cha jimaa tu hii yote hadithi natija yake ni jimaa lakini akasema ukikaa ukigusanisha mali yako kutahiriwa ukagusanisha kugusanisha maana yake ni kuingiza si kugusanisha gusanisha hadithi lidhalika lafdhi ya Tirmidhi 80 wa idha jawaza ikavuka ikapita idha jawaza alkhitanu alkhitan khitani ya mwanamume ikavuka ikapita yani ikaingia kwenye khitani ya mwanamke ndio maana yake kwa hivyo haina maana hata ukichukua zakari yako ukagusanisha na sehemu mwanamke kutahiriwa ukigusa tu hata tayari ukaogela maana yake ni kuingia ikapita hiyo ndio ndio maana akamwambia ni fumbo hili ni kinaya tumetumia alayhi salatu wassalam qawluhu alposema shu'abiha al-arba' sehemu nne za mwanamke sehemu gani zina ashuba ni aljuz ashuba ni aljuz ni sehemu ya kitu ndio inaitwa shuba sasa shu'abiha ha mwanamke sehemu nne za mwanamke zinaokaliwa na mwanamume ni zipi qala alulama ulama sema shu'abiha al-arba sehemu nne za mwanamke ni hizi aliyadani ni mikono yake miwili warijlani na miguu yake miwili طبعا mwanamume akitaka kufanya jimaa anafanya hivyo anakalia viungo hivyo qila kauli ya pili wasema ni arrijlan ni miguu ya mwanamke miwili walfakhidhan na mapaja yake mawili mwanamume akitaka kufanya jimaa hututama akakete mketo huo hadha huo kwa hiyo lazima atatumia viungo vinne vya mwanamke hivyo na ndio maana mtume akasema idha jalasa baina shu'abiha al-arba kila mwanamume anafahamu jambo hilo qauluhu aliposema wa alzaqa wa alzaqa al-khitana bil-khitan alzaqa ألزق معنى yake ni alsaqa kuambatanisha kitu kuambatana na kitu huitwa lazq na ndio maana ile palasta huitwa lazq eh alzaqa ni kuambatanisha kisha wal maana maana nini qala al ulama al maana maana ya alzaqa hapa haina maana kutukua dhakari yako gusanishe pa maana yake nini ulama sema wa maanahu idha ghaba dhakaru fil farj ni dhakari yote izame kwenye farji ya mwanamke hiyo ndo maana alzaka si ati wewe ukichukua dhakari yako ukagusanisha tu kwa mwanamke atenda kaoge ah haina maana hayo ndio hadithi lafzi yake ni hivyo lakini ni kinaya cha ilaji ni kinaya cha mwanamume kufanya ilaji kuingiza dhakari yake kwenye farji ya mwanamke ukifanya hivyo lazima ukaoge wewe ukaoge mwanamke hata kama hujashukisha mani ukisha kuingia pao kamaliza ukitoka lazima ukaoge mume na mke hata kusema ah mimi lakini sijashukisha manii ah chore yako hii ni ruksa ilikuwa mwanzo lakini sasa ile kisha iliondoshwa kisha iliondoshwa في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد أو قوله منذ قبل فايدة nimesema maana alzaqa nini alzaqa alsaqa sijamaliza maana alkalimat qawlu aliposema alkhitanu alkhitana bilkhitan alkhitan ni nini alkhitanu ni mawdhi'u alqat'i min adh-dhakar wa mawdhi'u alqat'i min al-untha alkhitan ni ile sehemu inakatwa wakati wa kutahiriwa mtu alkhitan ni ile sehemu inakatwa ukitahiriwa na mwanamume anakatwa kwenye hashafa yake ikatolewa ile ngozi hashafa ikawa nje na hashafa ni ile kichwa cha dhakar inaitwa hashafa sasa ukitahiriwa mwanamume inatolewa ile hashafa inakuwa wazi na kutahiriwa kwa mwanamke wenyewe wanajua kina mama kuna sehemu fulani ya mwanamke huchanwa ikakatwa kidogo ulama wasema mimbab e, eh, mimbab e, eh, hifadha almar'a kuzidi kujihifadhi mwanamke na kutobabaishwa na shahwa sana akikatwa kidogo kutahiriwa ni katika fawaid yani astar lahu wanasema ahlul ilmi astar lahu na inapunguza shahwa zake ili asibabaikie wanaume wengine hiyo ndio hikma ya kuruhusiwa mwanamume kutahiri na mwanamke au mwanamke naam qawluhu faqad wajaba alghusl itamlazimu aoge ni wajibu sasa kuoga ai maana yake nini wa illam yunzil hata kama hatotoa manii mwanamke wala mwanamume wote wakutoa manii madamu ashaingiza dhakar yote au sehemu kubwa ya dhakar imeingia basi lazima mkaoge nyote lazima mkaoge nyote في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد هي حديث مبيبة فوائد الفائدة الأولى فائدة يا كوانزا الحديث دليل على مشروعية الختان للرجال والنساء حديث يونيشا ni katika sharia kutahiri mwanamume kutahiriwa na mwanamke kutahiriwa kwa sababu mtume amesema nini wa alzaqal khitana yani khitani ya mwanamume bil khitani na khitani ya mwanamke kwa hivyo mafumu ya hadithi ni kwamba wote wawili wanatahiriwa wote wawili wanatahiriwa ndio mafhumu ya hadithi kwa hivyo sharia imeruhusu alhadithu dalilun ala mashru'iyyati alkhitan kwamba kutahiri ni sharia lirijali kwa wanaume na nisai na wanawake lakini hukumu zake mvipi walakin fi haqqi rijal wajib kutahiri kwa mwanamume ni lazima hakuna khiari ala sahihi kutahiri kwa mwanamume hukumu yake ni wajib inda albulugh ni wajib pindi mwanamume akibaligh kwa hivyo wataka kumwachilia mtoto mwachilie lakini ujue una ruhusa mpaka kipindi cha kabla hajabalighi mtoto wako akisha kubalighi sasa yajib wujuban shar'iyan ukamtahiri lazima au hutaki bala hizo mtahiri akiwa mchanga mdogo hii ni nyepesi yaondosha na upoa haraka na hata hakumbuki lakini ukimwachilia sawa waruhusiwa kumwachilia mtoto mwachilie lakini ujue hafai kubali akibalighi na bado hajamtahiri tapata madhambi lazima ukamtahiri wazi lidhalika zamani ilikuwa watoto wakiwachwa ndio lakini kabla ya kubalighi walikitahiriwa Abdullah bin Abbas asema aliuliza mata ulitahiriwa lini wewe ulitairiwa nini Abdullah ibn Abbas auliza akasema lamma mata rasulullah alipokufa mtume ndo nilitairiwa wa kuntu 13 fil umr nilikuwa na miaka 13 nilitahiriwa nilipokuwa na miaka 13 alipokufa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ina maana kutahiri si lazima haraka si lazima ndio watu tumezoea sisi lazima siku saba siku kumi siku ngapi sawa ile ni bora mimbabe kupoa haraka na mtoto tusikie uchungu lakini lao mtoto wako atafika mwaka moja mbili mtahiri waruhusiwa haina shida lakini akisha kubalighi ni lazima mtahiri sasa ama fi haki nisa kuhusu wanawake kutahiri kwa wanawake fayustahabu wala yajib yapendekezwa tu lakini si lazima yapendekezwa tu lakini si lazima na mtume alayhi salatu wasalam alipoingia Madina alikuta wanawake Madina wanatairiwa wala hakuwapinga wala hakupinga akasema msifanyeni eh msifanyeni hadha la maana lakini pia si lazima kama jamii zenu watu hawatahiri si lazima lakini jamii zingine wafanya ni sawa wala haina haja upinge sema mistaki mafumo shikila lakini usikatae jambo lililoko kwenye sheria kama huwezi usifanye lakini usiwakatalie wengine wanaofanya mambo pili jambo la pili au katika faida ya pili ya hadithi wafihi katika faida za hadithi wafihi anna al-asla fil jima'i na hii muhimu kwa sababu mara kadhaa nipata maswali utapata maswali mengi kuhusu haya masala kwa sababu watu kuzifahamu hadithi siku hizi imekuwa tabu kwa hivyo lazima saa nyingine kuna maneno mengine hatupendi kusema mpaka tuseme tufahamishane mimbabe kufahamishana na japo kuwa kuwa sipende mimi mtu aulize ulize aniulize maswali kama haya lakini nimeulizwa sana mpaka anashangaa kwa ni jambo la tatizo kiasi gani mpaka watu watatizana maya mbaghi ikhwan nasema hivi kusudi kabla ya kulisema alashan ni Wa wafihi anna al-asla fil jimaa al-aslu kwenye jimaa an الرجل ar-rajulu imra'ata ni mwanamume awe juu ya mke wake hii ndiyo asl na ukachunguza hadithi kadhaa karibu zote utakuta al-asl yataja mwanamume kuwa juu ya mwanamke hiyo ndio jimaa mzuri ya kisheria inayozingatiwa ina fil mar'a wala sio mwanamke ndo awe juu mwanamume yuko chini kifa lidhalika ibn al-qayyim rahimahullah kwenye rawdatul muhibbin alitaja hii masala akasema baadhi nas wanajawizisha kufanya jimaa mwanamke awe juu ya mwanamume akaraddi hili jambo vikali sana na akasema ni makosa kimila na kidini na ni makosa mpaka kiafia kisha akataja madhara ya kiafia mwanamume atayapata akikaliwa juu na mkewe kwenye jimaa maembate hapa hizi ni asalib khatira ambazo fil ghalib hatuna sisi zatoka nje yetu ma muislamu kila unalo takufanya na kila sikialo takufanya bitabi enda na zile jamii zenu mlivyo lidhalika zama za mtume sallallahu alaihi jimaa zilikuwa aina mbili peke yake imma ayalu warajul mara kama hii ndio ya kwanza mwanamume awe juu ya mwanamke na hii ndio wakifanya ahlu makkah wote walikuwa wakifanya hivi na jimaa ya pili ilikuwa Madina ilikuwa Madina ni mwanamke ayuta ala harf kuendewa kwa ubavu kwa sababu wote wale watakuwa wamelala saizi moja hiyo ni sawa hakuna mmoja kuwajua mwingine ama hizo zingine zote zilobakia hayo si mila yetu si desturi zetu tuwachaneni nayo utapata maswali mengine mtu mzima auliza maswali ya kitoto kabisa hata wewe ni, ni mdogo wake miki umri pia wasikia haya kwa nini ikhwan tuna maswali zingine za tahriji ukiuliza mbona mnafikiria vitu kama hivi mbona mambo kupakura mambo ambayo hayakuachana nayo wewe tosheka na yale mambo yalokuja na mila zetu na, na Uislamu wetu kafi kwani ukifanya hivi hizo mbili hautakuwa hukufanya jimaa mpaka ufanye na ufanye mwingine wallahi kuna mambo maal asafi shadid mimi hata astahi kuyasema lakini imebidi niyaseme kwa sababu ndio yanaletwa kila mara kila mara mtu akikuona puru puru puru mambo haya ma yasluhu ikhwan fanya zile uislamu uliokuruhusu zinajulikana mambo mengine ya watu watie wenyewe sio kila usikialo watakwenda kufanya ma yasluhu hadha na hii tabia mbaya wa ma yambaghi kila mmoja atosheke na ma qasama Allahu bihi min hadhihi al-akhlaq kwa hivyo al-asl ni mwanamume kwenye jimaa kuwa juu wewe ukienda ukifanya kinyume shore yako utakalokulipata utajua na mwenyewe au kuwa ala harf kwa ubavu wote wawili kama ahlul madina na hii ni lile tukio lililotokea wakati wa mtume ule sahaba wa makkah kamwa sahaba wa kike wa Madina walipooana huyu sahaba mwanamume wa ahli makkah akataka kufanya jimaa kama watu wa maka atakukaa juu ya mwanamke mwanamke akakataa akamba sisi wanawake wa Madina angalia subhana angalia fitra na kito aliostadili nacho mwanamke mrefu akamwambia mumewe huwezi kunifanya hivyo sisi wanawake wa Madina tunaendewa kwa ubavu wewe wataka niendee kwa ubavu huwezi basi kwa nini alipotaka kufanyishwa jambo kinyume na mila yake alikataa na hundo mwanamke sawa aloelimika na ni mwana asifanyishwe fanyishwe mambo ya kitotototo atifanye yao fanya hakuna tosheka na yale mila yenu na desturi zenu ulioambiwa na mama yako yanayofanywa hayo hayo shika na watu wenye mila na desturi na akhlaq mkitaka kugiza mambo mengine ndio maana hujabala sasa hapo alipogombana wakakaa hivyo hivyo mpaka asubuhi wakaja kwa mtume akamuelezea sisi ahlu makka mimi nataka kufanya jimaa na mke wangu amenikatalia mpaka nifanye atakavyo hivi mtume sawa sallam akamwambia zote sawa akazipasisha hizo mbili ndio ikashuka aya nisaukum harful lakum fatu harthakum annashitum yani aqbilu au adbiru mpaka tafsiri mtume akafasiri njooni kwa, kwa upande ya mbele au kwa upande ya nyuma almuhim uguse mahali pa mtoto خلاص na hizi ndizo aina mbili walizofanya masahaba waliotaja wakati wa masahaba ziliotajwa hunu shetani mwingine wote uliozuka sasa usiushughulikie shauri yako ukienda ukishughulika na hayo yani mtu shasija kusumbua sumbua watu kila kila la sisi tutawaongoza watu yale tunayoyajua haya ndo mambo tutapata kwenye vitabu mimi nitawaambia yale ninayopata kwenye vitabu hayo mengine hata sitayasikiza kama tayatia kwa huko atakuwa kushikendea wende zako kwa sababu si mambo ya faida alibra ni wewe uzae umezaa kwa mbinu ile kwa mbinu ile hayo yako almuhim sharia imekupa mbinu hizi muhimu fanya ni, ni mzuri kiafya ni mzuri kimatibabu billahi alayki vipi utasawar mwanamume afanye jimaa mwanamke yako juu kifa hapa mpaka ibn al-qayyim asema haiende hata kwa akili haingiana hata kwa fitra ya binadamu hata hayawani utakuta hayawani ni ndivyo mwanamume upande mwanamke hata kwa hayawani kwa nini mwanaadam anaenda kutesta dasturi ambazo ni chafu za watu wachafu kuja kuuliza uliza mashaka saa zote kutokora tokora masala haya yasluh kwa hivyo hayo mambo ambayo kwamba maal asafi shadid na poleni sana wanaonisikiliza na najua nyote au wengi wenu mmenizidi kiumri lakini hii ni tu haq lazima niseme sisi mambo ya upuzi hatutaki madarasa lakini mambo ya ukweli lazima tuambiane ili tukomeshane kila mtu akomeke na ile desturi za Kiislamu ambazo kwamba maarufu tunazozijua tatu katika faida ya hadith wafihi anna ijaba al-ghusl lilmujami' kuwajibisha kuoga kwa mwenye kufanya jimaa la yatawakafu ala nuzuli almani haikufungwa kwa kuteremsha mani wewe kuwa ni wajibu kuoga janaba si lazima uteremshe mani haikufungwa na hilo jambo bal bighiyabil hashafati fil farj ukisha kughaibisha ukisha ukaingiza dhakari yako kwenye farj ya mwanamke yote au sehemu kubwa ukiingia ni lazima uoge janaba hata kama ukupata manii wewe wala mwanamke nyote mtaoga janaba kwa hiyo hiyo ni faida muhimu kwenye hadithi ijabul ghusl lilmujami' kumwajibishia josho kwa mwenye kufanya jimaa yani mume na mke la yatawakafu haikufungwa ala nuzulil mani na kuteremka kwa mani haikufungwa kwa hilo ukiingia mkaoge nyote bal bighiyabil hashafa ni kwa kuingiza dhakari yako fi farji katika farji ya mwanamke hapo itakuwa wajaba alghusl ya mwisho kumalizia katika faida ya hadithi ya leo wafihi anna hadha alhadith nasikhun lihadithi abi sa'id alkhudri inayosema innamal ma'u min alma hii hadithi ya leo tuliisoma ya Abu Huraira imefuta hukumu ya zamani iliyokuja kwenye hadithi ya Abi Said kitambo mwanzo mwanzo wa Uislamu alikuwa mwanamume akifanya jimaa akiingia akitoka haina shida hafai kuoga mpaka teremshe maneno alikuwa kuoga mtume akasema innamal ma minal ma maji ni kwa sababu ya maji yani kuoga mpaka utoe manii hapo alikuwa zamani na hii hadithi ilikuwa na kisa mtume alayhi salatu wasalam alikwenda kumuita mmoja katika sahaba wa kiansar kwa kutokusudia mtume yamuita kumbe yeye ashaingia ndani ya mkeo kwenye jimaa ashaingiza zakari yake kwa mke wake yuko kwenye jimaa asikia mtume amwita sasa atafanya nini akatoka huyo bwana akatoka mbio mbio akatoka mbio mbio akaenda kusikiza amri ya mtume angalia iman walikuwa nao masahaba wetu billahi alaikum nani katika hali kama hii anaweza kusikiza mwito mwingine wote lakini iman hushinda kila kitu tamu ya iman ndio kila kitu moyoni akatoka huyo sahaba akaenda na akaitikia mwito wa mtume sasa mtume akamtambua tu akimtazama uso wake akamwambia la'allana ajalnak huenda nimekuharakisha na shughuli yako akaina mashini akashajua mtume ameshanijua alikuwa nafanya nini akamwambia huenda nimekuharakisha kwa shughuli yako lakini akamfundisha akamwambia idha ujilta au uqhitta fala ghusla alayki ukiharakishwa tena mara pili kwenye shughuli hii maana muona toka kuoga kichwa chatona maji mtume akamwambia mara ya pili nikikuita nawe una shughuli kama hii na ushaingia haina haja uoge idha ujilta ukiharakishwa kwenye jimaa ukatoka fala ghusla alaik haina haja ukaoge si lazima kisha ndo akaambia maneno innamal ma'u minal ma'i kuoga mpaka uteremshe maji utoke na mani huu sahaba kaelewa wazi lakini baada ya muda ndo ikaja hadithi ya Abu Huraira na ya Aisha idha jalasa baina shu'abiha al-arba hii hadithi hii ikafuta hukumu ya zamani sasa itakuwa hukumu nini ukiingia tu kwenye mwanamke faraja mwanamke utoe manii usitoe manii wajaba al-ghuslu ni lazima kwa hivyo hii hadithi ni nasikh ni yenye kufuta hukum ya hadithi ya Bisaid iliyotangulia na naktafi bihadha kwa machache hizo faida chache tutakoma hapa inshallah